Šodien es gribu sludināt no otra vēstule Timotejam, otra vēstule Timotejam, pirmā nodaļa, pirmā nodaļa no 6 līdz 8 pantam. Un lūdzu, varbūt piecelsimies, mēs lasīsim, tad mēs arī lūgsim Dievu kopā. Stāvēsim, kamēr mēs lasām. Pāvila 2. vēstule Timotejam 1. nodaļas 6. pāns. Aiz šā iemesla es atgādinu tev atdzīvināt Dieva žēlastības dāvanu, kas dota tev ar manu roku uzlikšanu. Jo Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu Tad nu nekaunies liecināt par mūsu kungu, nec kaunies manis viņa gūstekņa, bet uzņēmies dieva spēku ciešanās līdz ar mani evaņģēlija labā. Lūksim Dievu! Debes Tēvs, paldies par mūsu kungu Jēzu Kristu. Dievs, mēs esam tik priecīgi par to, ka Viņš nomira par mūsu grēku, ka Viņš augšām cēlas un ka Viņš ir dzīvs šodien. Un, Un Dievs palīdz mums, lai mums nav nekāds kauns stāstīt citiem par šīs labu vēstu. Dievs, es lūdzu, lai tas garīgais dāvanas, kas ir dots no tevis, Dievs, lai tas nepaliek augsts, bet Dievs palīdz mums būt dedzīgi kristieši šodien. Dievs palīdz mums, un mēs to lūgsim visi Jēzus Kristus vārtā. Āmen. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Um, Timotē bija daudz jaunāks nekā Pāvils. Varbūt 30 gadi jaunāk nekā apustūra Pāvils. Un Pāvils rakstīja šo rakstu vietu no cietuma. Tas nav pirmo reizi, kad Pāvils bija cietumā. Šoreiz viņš ir cietumā, un, un tas ir pēdējo reizi, kad viņš ir cietumā. Viņš drīz zaudēs viņa dzīvību Jēzus Kristus dēļ Viņš nomirst, bet viņš rakstīja šo vēstuli Timotejam, jo Timotejs ir tāds paudze, kas ir jāiet tālāk ar evaņģēliju. Man liekas, ka Pāvils jau zināja, ka viņš nomirst. Un viņš nodrošināja, viņš deva tie vārdiem Timotejam, lai viņam nebūs bailes, lai viņam nebūs kauns, bet lai viņš iet uz tālāk un, un viņš būs tās nākamā paudze, kas vest šīs brīnišķīgas ziņas par Jēzus Kristus dzīvē, nāve, augšām, celšanos, šīs vēsts par garīga dzīve, par debesīs, ir tik ļoti svarīgs, jo cilvēka dvēselēs, kur viņa būs nākotnē, vai debesīs, vai ellē, ir, ir, ir, ir šīs vēsts ir tik nozīmīgs, noteikts, kur viņa pavadīs mūžībā. Un tad Pāvils no cietuma rakstīja šo vēstulē. Un, man liekas, ka Timoteja bija bišķiņa rāmdēns. Varbūt viņš nebija tik dedzīgs, ka viņam bija jābūt. Un Pāvils rakstīja viņu šo vēstuli, lai nodrošina viņu. Man liekas, no kontekstā, no šiem vēstulēm, ko mēs lasām par Timoteju un, un par viņa dzīvē, man liekas, ka varbūt Timotejam bija bailes par nākotnē. Viņa vislabākais draugs un mentors. Un, un tas, ko viņš sekoja, Pāvils, nu, viņš, viņš ir cietumā. Un viņš redzēja arī tajā laikā, kad Nerons, tās emperors, tajā laikā sāk tādu milzīgu represiju un vajāšanas Jēzus Kristus draudzē. Un arī, kad viņš bija kā mācītājs tajā draudzē Efezā un, un viņa bija jāstāvēt par patiesību. Bija tik daudz maldu mācības, kas nāca no viena puses uz otru, kas uzbruka viņam. Un viņam vienmēr bija jāizstāvēt par šis patiesību un par, par šis patiesību. Un, un bija daudz cilvēku, kas varbūt bija vecāki nekā viņu, varbūt gudrāki nekā viņu. Un viņa tie maldi mācītāji nāk no visas puses. Man liekas, ka Timotejam bija ļoti bailes par to, kas notika pasaulē un viņa kalpošanas un viņa garīga dzīvē. Un, uh, man liekas, ka kādreiz Timotejai jūt, ka tas bija pārāk daudz, pārāk liela nasta uz viņu. Viņš bija ļoti bēdīgs, man liekas, un, un varbūt viņš arī bija bijis kauns. Nu, mums šodien, mēs kā kristiešiem, mēs neesam viens. Mēs esam kopā ar brāli un māsas, un Mēs ticam Jēzum Kristu. Mēs piedzīvojam tādu garīgu atzimšanu. Mēs nākam kopā un mēs varam teikt, jā, gars ir arī mana sirdī. Jā, es arī ticu Jēzum, un ne tikai mūsu draugs, bet netālu ir vēl viena draudzene. Un, un tur arī netālu ir vēl viena draudzene. Un, un to pusē uz Rīgu pa ceļam arī ir vēl draudzes, un Rīga ir, ir ar vien vēl vairāk draudzes. Kristiešu draudzes visapkārt. Mums ir tāda brīnišķīga nu, palīdzība. Tas palīdzēs, ka tu redz, ka tu nesi viens, ir citi ticīgi. Bet Timotejs, eh, tā pagāna dzīve, pagāna eh, pasaule tajā laikā bija tik tumša, nebija kristieši visapkārt. Tas bija pilnīgi jauna kustība, jauna vēsts. Viņam nebija 2000 gadi tāda vēsture aiz viņam kā mums šodien. Viņi bija tie pirmie draugi, pirmie kristieši, kas sāk sekot un, un veidot un liecināt. Un man liekas, ka būtu viegli, ka viņš jūt, ka wow, varbūt šīs vēsts vai tiešām ir tāda spēka, vai tiešām tā ir patiesība. Mēs esam tik mazi, un, un pārsvarā cilvēki nedzird, viņi netic. Un varbūt viņš bija arī kauns, jo Pāvils mūsu mūsu mūsu apustulis ir cietumā, un citi arī jau zaudēja viņa dzīvību, un, un varbūt viņš bija arī kauns par šīs patiesību. Pāvils rakstīja šie vārdi, viņš teica, ai šā iemesla dēļ es atgādinu tev atdzīvināt Dieva žēlastības dāvanu, kas dota tev ar manu roku uzlikšanu. Atdzīvināt dieva žēlastības dāvana. Man liekas, ka varbūt viņš paliek tāds bišķiņa rāmdēns. Varbūt viņa kalpošanas bija bišķiņa lēnāks. Varbūt uz dažās vietas viņa garīga dzīvē viņš vairs nekalpoja. Varbūt citas lietas viņš kalpoja, bet, bet ne ar tādu dedzību. Varbūt dažas labas lietas, kas bija viņa dzīvē, eh, vairs nebija. Varbūt viņš āgri no rīta necēlās, lai lasītu dievu vārdus. Varbūt pēdējā lieta, ko viņš dara dienā, nav lūkšana, varbūt uh, nav tik dedzīgs par uh, uh, draudzes uh, kopsapulces. Un viņš paliek tāda rāmdēns. Pāvils teica viņam, ar vēstulē atdzīvināt dieva žēlastības dāvanas. Es domāju, ka kādreiz arī mums ir jābūt atgādināts, lai atdzīvinātu dieva žēlastības dāvanas mūsu dzīvēm. Vai tu zini, ka mums katrs cilvēks, kas ir dieva bērns un ticīgs cilvēks, ir dieva dāvanas mūsu dzīvē. Mums ir garīgas dāvanas, kas nāk no svēto garu. Man ir un tev ir. Katrs ticīgs cilvēks ir īpašs dieva žēlastības dāvana. Kāda garīga dāvana, lai kalpotu viens otram, lai celtu draugu, lai kalpotu dievam ar, ar tādu pārdabisku spēku un talantu, ka nu, tas ir jānāk no dieva. Mēs zinām, ka tas nāk no viņa. Katrs kristietis tāda ir, man ir un tev ir. Es gribu lasīt no pirmā vēstule korintiešiem. Pirmā vēstule korintiešiem 12 un 11. Šeit Bībelē mums māca, visu to padara viens un tas pats gars, piešķirdams katram savu tiesu, kā gribēdams. Nu, Dievs, svētais gars un kopā ar vēstuli romiešiem, 12. nodaļa, mēs zinām, ka Dievs ir Uh, ar viņa svēto garu dod katru kristietis, katrs ticīgs cilvēks īpaša dāvanas, garīga dāvanas, lai kalpo Dievam un cel draudzē. Un tas nav kāda pelnīta lieta, tas nav tāds lietas, ko mēs varam uh, uh, iemantot mūsu uh, laba dzīves dēļ, bet tas ir vienkārši žēl, no dieva žēlastība dāvana, kas ir dots. Un uh, Timoteja, interesanti šeit, Timoteja gadījumā, uh, Ah, viņa dāvana nāca pie viņam ar apakstuli rokas uzlikšanu. Un man liekas, ka tajā laikā, kad apakstuli bija šeit, un tajā laikā draudzē bija tāda īpaša dāvana, tādas zīmes dāvanas ko viņi var darīt, zīmes, brīnumi. Un uh, citas vietas ir rakstīts, ka tas nācis ar prāvietojumu uh, Timoteja dzīvē, un uh, kad arī kāda draudzes vadību arī uzlika rokas uz viņam. Viņa bija kaut kāda īpaša, īpaša dāvana, un, un Pāvils atgādināja viņam, ka tev ir jābūt dedzīga par tādām lietām. Nu, katrs kristietis ir dāvanas no Dieva. Vai tu esi dedzīgi ar tava garīga dāvana? kalpot Dievam un citiem kristiešiem. Vai tu esi dedzīgs par to? Nu, tev, varbūt tev arī jābūt atgādināts, lai atdzīvinātu tās žēlastības dāvana. Mēs kurinājam mūsu māju ar malku. <laughs> Joprojām. Šorīt Lūkas kurināja malku. Paldies, Lūks. Es ceru, ka būs silts, kad mēs braucam mājās. Bet uh, kādreiz, tad, kad pirmo reizi tas nav pietiekoši, uh, no rīta jākurina, un, un tas ir vienkārši pietiekoši malku, lai ūdens, kas ir sistēmas, paliek līdz kādam 60 grādi. Tad tev jāiet vēlreiz. <laughs> Egils dzīvoja manā mājā kādu gadu. Tev jāiet vēlreiz un likt tās otra kārta, lai paliek karsts. Un kad tu nāk otrreiz, tad kādreiz tu redz, ka tie ogles ir ielikās nu, viņa vēl vairs nav dzīves, un viņa nedod tās karstums, un man ir tās metāla stiena. Es vienkārši visu ar tām oglēm, riktīgi, un tad nu, vēlreiz sāk tas liesmas, un tad es vēl malku liku virsū, un paliek tāds spēcīgs uguns, kur ir vairāk gaismu un vairāk tās karstums. Un šeit ir tāds ideja par mūsu garīgas dāvanas, mūsu garīgas kalpošanas. Kādreiz mēs esam kā Timotēji mēs esam noguruši, varbūt mēs esam bailīgi, varbūt mēs esam um, kauns no evaņģēlija. Un mums ir vajadzīgs kādu veidu, lai atdzīvinātu šīs garīgas dāvanas. Un kā tas var notiek? Kā mēs varam, nu, mēs zinām fiziski, kad no rīta ir jāatdzīvinā tās uh, uguns, bet kā mēs varam to darīt mūsu garīga dzīvēm? Kas, kas mums ir jādara, lai būtu vairāk gaismu mūsu kristīga dzīve? Kas mums ir jādara, lai būtu vairāk siltums? Pirmā vēstule Thessalonikiešiem mēs lasījām šorīt mūsu pieaugušu svētdienas skolu. Mēs runājam, mūsu tēma pagājušā trīs, četras nedēļas bija par svēto garu. Un svētais garš darbs pasaulē starp neticīgiem un arī starp kristiešiem. Un mēs lasām, kā pirmā vēstule Thessalonikiešiem 5. nodaļa, 19. pants, ir rakstīts kristiešiem. Un ir rakstīts šeit, neapslāpējiet garu. Divi vārdi. Tas ir viens no visīsākajiem pantiem Bībelē. Neapslāpējiet garu. Un es domāju, ka šeit ir tas pats ideja par, par uh, uguns. Um, lai, lai, lai neliek kaut kas virsū, lai tas nedeg. Un uh, lai deg mūsu uh, garīga kalpošanas. Un, um, ko mēs varam darīt, lai, to, uh, uh, lai tas aug vēl lielāk? Un es gribu teikt, tas nāk caur vingrinājumiem. Ja tu gribi, lai būtu dedzīgs ar tavu kalpošanas, tad kalpošanu. Ja tava dāvana ir došanas, tad dod. Ja tava dāvana ir mācīšanas, tad mācī. Ja tā ir sludināšana, tad sludināt. Ja tā ir uh, palīdzība, tad palīdzēt. Ja tā ir žēlastības darbs, tad darīt tādus darbus. Es nesen apciemoju uh, Bruno sievu Tamarai. Un viņai tagad ir, kā viņa teica, vecs. Viņa to teica. Viņa teica, es esmu vecs. Un uh, viņa teica, ka, bet man ir jākūstas mācītājs, jākūstas, jākūstas. Viņa teica, ja es sēdēšu un nekūstos, es būšu slimības gultā. Un tāpēc kaut arī sāp man jākūstās. Viņa kaut ko saprot. Un es domāju par mūsu garīgas dzīvē, mūsu garīgas dāvanas un mūsu garīgas dedzības. Ja mēs gribam atdzīvināt tādas lietas, tad mums ir vienkārši jāaktivē, mums ir jākalpo Dievam draudzē, starp kristiešiem, ģimenē, ar tādas dāvanas, ko Dievs mums ir devis. Un tad ir tāda veida, lai tas sāk augt vēl lielāk un lielāk. Māte evanģēlī 25. nodaļu. Divdesmit devītais pāns, Mateja Evanģēlīja 25, 29. Varbūt jūs zināt kontekstu ar šo pantu. Jo ik viens, kam ir, tiks dots, un tām būs pārpilnība, bet no tā, kam nav, atņems to, kas tam ir. Atcerieties, tas konteksts. Tas ir no līdzības. Ar to cilvēks, viņš gāja projām, deva tie kalpi talantus, un viņam bija kaut kas jādara ar tiem talantiem. Un uh, viens cilvēks, kam bija talants, viņš deva uz tie naudu tirgotājiem un pelnīja vairāk. Un viņš lietoja to, ko di, uh, tas ka, uh, kungs lika viņu rokā, un tad pēc tam viņš saņem vien, vēl vairāk. Tā ir arī ar mūsu garīgas dāvanas. Dievs dod katru no jums garīga dāvana. Un tad viņš aizgāja, viņš ir debesīs, Jēzus Kristus ir debesīs, Svētais Gārš mājo mūsu sirdīs, mums ir garīgas dāvanas, un Dievs teica, labi, izmantojiet to dāvanu man par godu un par draudzes labumu, izmanto to dāvanu. Un kad tu to dari, tad būs vēl, būs kaut kas lielāks. Es domāju, ka tās dedzības, tās, tās garīgas dedzības, tas liesmas būs vēl lielākas un karstākas un mēs būsim ar vien priecīgāki. Jo mēs esam radīti, lai kalpotu Dievam un būtu mūsu dzīvē viņam par godu. Bet, ja nē, tad tiks ņemts projām, samazināts, paliek augsti, kā melna, melnā ogas. Ir dažas lietas, kas var atstādināt mūsu garīga dedzīguma kalpošanu. Pirmā vēstule Timotejai, kur mēs lasām otru vēstuli Timotejai. Pirmā nodaļa, septītais pāns, jo Dievs nav mums devis bailības garu. Un tāpēc man liekas, ka Pāvils zināja, ka varbūt daļa no Timotejas problēmas, kāpēc viņš nebija tik dedzīgs, ka jābūt tāpēc, ka viņš bija bailīgs. Bailīgs runāt, bailīgs kalpot ar tiem dāvanam, ko Dievs viņa deva. Un uh, Pāvils teica, tas, tas bail, bailes tas nav nenācis no Dieva. Paklaus, daži no nu jums ir brīnišķīgas garīgas dāvanas. Dievs dod katrs da garīgas dāvanas, bet bailības dēļ Tu, tu nelieto tās dāvanas. Un, uh, un, un, un tu paliek uh, varbūt uh, klus, kad tev ir jārunā. Tu neliecināt, ka Dievs deva tādu tāda, tāda iespēju, vai tu nekalpot, ka tas, tas ir tava priekšā, bailes, bailes dēļ. Tev ir bailes to darīt. Un, un šeit ir rakstīts, ka, ka Dievs ar viņu garu Viņš nedod mums tādu bailības garu, jo Dievs nav mums devis bailības garu. Tas nozīmē, ka mēs varam nākt pie Dieva un teikt, Dievs, paņem projām šīs bailības. Šis bailes, man, tas man atstādina, tas man, man, man tas apslāpties tavu uh, garu darbu, mana dzīve. Jo Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēku, mīlestības un savaldības garu. Māte evanģēlija 25, 25, tas ir tas pats līdzības, tas, tas kalps, kas nelietoja tās talantus pareizi, bet viņš roka un uzlika zemē. Viņš teica, man bija bailes kaut ko darīt. Tā viņš teica atklāti. Man bija bailes to darīt. Un, uh, Bailības dēļ viņš bija nepaklausīgs viņa, viņa kungam. Un Dievs mums ir devis ieroči. Dieva svētais gars, kas ir sirdi, kas dod mums spēku, tāda, tāda drosme. Un, ja tev ir vajadzīgs drosme, lai darītu tādus darbus, ko Dievs tev ir aicinājis, tad lūdziet Dievu pēc drosmes. Un Viņš dos. Tā ir tāda lūkšana, kas ir pēc dieva gribu. Un ja mēs lūdzam pēc dieva gribu, mēs saņemsim. Ja mēs lūgsim pēc dieva gribu, tad mēs saņemsim. Un ja dievs nedēva mums bailības garu un mums ir vajadzīgs drosme, tad mēs varam lūgt dievu par to, un viņš dos. Bailes nav nekādas šķērslis, ka mēs nevaram izpildīt mūsu aicinājumu šajā dzīvē. <laughs> Tas ir brīnišķīgi lieta. Viņš arī dod mums tādu mīlestību garu. Mīlestības ir vajadzīgs, lai izmantotu jebkādu garīgas dāvanas. Bez mīlestības tu vari runāt kā, kā eņģelis, bet tas ir vienkārši tukšs bez mīlestības. Tu vari tu var dot visu, kas tev ir, arī tavu dzīvību. Tāda garīga dāvana, tāda milzīga veida, bet, ja tev nav mīlestība, tas arī ir tukša lieta. Bet Dievs arī dod drosmi, Viņš dod mīlestību, Viņš dod, kā šeit ir, ir runāts, savaldības garu, disciplīnu mūsu garīga dzīvē, lai mēs varam izpildīt Dieva aicinājums, kas ir mūsu dzīvē. Ir mana lūkšana, lai mēs visi esam dedzīgi par Dievu un Viņa darbu un Viņa valstību. Lai katrs cilvēks izmantot tādu dāvanu, ko Dievs viņam ir devis. Varbūt tu prasi mācītājs, kā es zinu, kas ir mana garīga dāvana. Uh, uh, uh, es nezinu, kas tas ir. Kā es varu to zināt? Tā ir interesanti jautājums, un tas ir ļoti grūti man pateikt, kas ir tava garīga, garīga dāvana. Bet es var, varbūt um, sākšu ar to, vienkārši, ja Dievs atver durvis, lai tu varētu kalpot, tad kalpot. Un tad tu redzēsi, ja tā ir tava dāvana. Ja ir tāda sfēra, tāda nozāra, kas tev ir ļoti patīk, tad varbūt laikam tas arī ir tava garīga dāvana. Jo bieži, es domāju, ka gandrīz vienmēr Dievs dod tādu dāvanu un arī dod tas gribu, lai to izpildītu. Viņi iet roka ar roku. Un, un ja, Dievs, ja tu staigā ar Dievu, <laughs> un ja, ja tu dzīvo tādu skaidru, ticīgu dzīvēm, Tad tu vari sajūt tādas lietas, kas kam tev patīk, un, un tas iet kopā roka ar roku ar tās dāvana, ko Dievs tev dod. Un, un tad vienkārši, kad tu to redz, dari to. Tās garīgas dāvanas neizpaužas, kamēr mēs neko nedaram. Tas dāvana izpaužas, kamēr mēs spērsim to solis. Un kad mēs spērsim to paklausības solis, tad o, mēs varam redzēt Dieva roku kopā ar mani. Un mēs varam redzēt, kā tas dāvana ir mūsu dzīvēm. Varbūt tu jau zini, kas ir tava dāvana, un bija laiks, kad tu biji dedzīgs, bet vairs nesi. Tad ir jājautā sevi, kāpēc tā ir. Vai tas ir bailes, varbūt kauns par Jēzus Kristus un viņa evaņģēliju? Tālāk ir rakstīts, ka šā iemesla es atgādinu tev atdzīvināt Dieva žēlastības dāvanu, kas dota tev ar mana roku uzlikšanu, jo Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Tad nu nekaunies liecināt par mūsu kungu, nec kaunies manis, viņa gusnieka, bet uzņemies Dieva spēku Ah, bet uzņēmies Dieva spēkā ciešanās līdz ar mani evaņģēlīja labā. Nu, Visklasiskā piemērs par cilvēku, kas bija kauns par Jēzus Kristus, ir Pēteris. Atcerieties, Pēteris, kad tajā naktī, kad viņa bija dārzā, un jūda nāca ar tiem cilvēkiem valdnieki, un viņi nāca, lai paņemtu jēzu. Visi mācekļi skrien projām, pazūd. Katru pēdējo. Un, un tad, kad Jēzus Kristus bija pie tiesneses, nu, Pēters, tās visdrosmīgākais, viņš nāca pišķiņķi tuvāk. Ne blakus Jēzum, bet nu, pie ugunskurs. Un kāds, <laughs> kāds meitene Maza, maza meitiņa nāca un teica, oh, tu biji kopā ar Jēzus. Ko Pēters darīja? Nē, nē. Tas nā, mē, mēs neesam kopā. Es viņu nepazīstu. Tad vēl nāk, un jā, tu biji kopā ar Jēzu, un viņš ar zvērēs teica, nē, es nebiju. Trešo reizi, kad nāca un viņš sāk lāmāt, nē, es neesmu kopā ar viņu. Trīs reizes viņš noliedz Jēzu. Bija kauns tas ir viss, nu, var teikt, klasisks piemērs par to, ka viņš bija kauns par evaņģēli, kauns būt kopā ar Jēzu. Brīnišķīga lieta par to ir pēc tam Jēzus nāca pie, pie viņa un Jāņa evaņģēlīja 21. nodaļa, un viņš prasīja, Pēters, vai tu mani mīli? Atceries? Pēters teica, jā, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš prasīja trīs reizes, vai tu mani mīli? Pēters teica, jā. Tāda veida, var teikt, Pēters bija restorēts. Viņš krita, viņš bija kauns par Jēzus, un tad pēc tam viņš bija restorēts, un, un tad viņš gāja tālāk ar viņa kalpošanu. Un apakstu darbu otrā nodaļa viņš sludināja jūdu tautu priekšā ar spēku par Jēzus Kristus evaņģēliju. Stāvēja visi cilvēki priekšā un stāsti viņu par Jēzus, un, un, un daudzi sāk ticēt Jēzum. Viņa bija tāda drosme, tāda dedzība. Bet vispirms viņam bija jātiek restorēts. Viņš nevar būt kauns par Jēzus Kristus. Kā mēs varam būt kauns par mūsu pestītāju un arī kalpot viņu? Kā mēs varam būt kauns par Jēzus Kristus un liecināt, citas pri, cilvēku priekšā, ja mēs esam kauns par Jēzu. Mēs nevaram. Pirms mēs varam būt dedzīgi ar mūsu kalpošanas un, un garīgas dāvanas lietošanas, mēs nevaram būt tāda nekāda kauns mūsu sirdis par Jēzus Kristus un viņa evaņģēliju. Mums ir jātiek galā ar to. Pirms mēs varam sākt dedzīgi kalpot viņam. Varbūt teikt, nē, es neesmu kā Pēteris, bet ja mēs esam. Ja mēs rūpīgi skatī, skatījāmies mūsu sirdī, laikam ir bijis tāds laiks, kad mēs bijām kauns kaut ko pateikt. Varbūt bija laiks, kad mums bija jārunā, un mēs nerunājām. Varbūt kāda veida mēs bijām lika tādu distanci starp mūsu ticīga dzīvē un nu, mūsu dzīvē pasaulē. Kauns par Jēzus Kristus un viņa evaņģēliju. Māte evaņģēlija 10.32. 10.32. Tad nu ik vienu, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, Jēzus šeit runā, tad nu ik vienu, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, to arī es apliecināšu sava tēva priekšā, kas ir debesīs. Bet kas mani aizliegt cilvēku priekšā, to es arī dzen aizliegšu sava tēva priekšā, kas ir debesīs. Mārka Evanģēlija 8. 38. Jo kas manis un manu vārdu dēļ kaunās šai laulība pārkāpēji un grēcīga ciltī, tā paša dēļ arī cilvēka dēls kaunēsies, kad viņš nāks ar svētājiem eņģeliem sava tēva godībā. Tie ir nopietni vārdi. Tie ir nopietni vārdi. Un Pāvils viņš brīdināja Timotejs nekaunieties. Viņš runāja par viņa garīga kalpošanas, par viņa dedzības, un viena lieta, kas varbūt viņa, viņa atstādināja, kas apslāpēja dieva gars viņa dzīvē, bija tā, ka viņš bija kauns par Jēzus Kristus un viņa evaņģēliju. Tā ir ar neticīgiem. Neticīgiem ir kauns par Jēzus. Tie, kas netic Jēzus, tie, kas nav piedzimti no augšas, tā ir pēc viņa dabas. Viņa atraidīja Jēzu. Tā neticīgiem darījumiem, bet ticīgiem. Kā mēs varam būt kauns par mūsu pestītāju un kungu? Es gribu teikt, ja tu izpētītu Jēzus Kristus dzīvē un viņa mācības, tur ir brīnišķīgs un perfekts. Nav neviena kļūda ar Jēzus Kristus dzīvēm un viņa mīlestība. Viņš ir primāri piemērs, viņa vārdi, viņa dzīvē. Kāpēc mums ir jākaunas par to? Nav nekāda vaina ar Jēzu Kristu. Nu, labi, Pēters, viņš kaunēs, viņš krita, viņš grēkoja. Bet Jēzus Kristus viņa palīdzēja un restorēja viņu. Un varbūt arī es teiktu, ka varbūt arī, un laikam arī ir mūsu kristīga dzīve, tas laiks, ka mēs arī esam kauns par Jēzus Kristus un evaņģēliju. Kādu brīdi, kādu situāciju mēs zinām, ka oh, kāpēc es neaizstāvēju Jēzu un viņa evaņģēliju. Un varbūt tā bija arī mūsu dzīvē. Ja es gribu teikt, ka tā ir mūsu dzīvē. Mēs dzīvojam, mēs domāsim kā neticīgiem ka cilvēki, kas ir pazudis, ka nav piedzimti no augšas, mums ir jāsaprot, ka tā nav kā kristieši uzvedas. Mēs, kā kristieši, mums ir Jēzus Kristus vārds rakstīt, kristietis. Tā ir viņa vārds rakstīts uz mani. Viņa svētais garš ir manas sirdies, esmu apzīmogots ar viņa garu. Es nevaru būt kauns par Jēzu. Un, lai Dievs dod mums tās sirdis, lai Dievs arī restaurēja mūsu sirdīs un teica, Dievs, piedod man par to, par tādu momentu, par, tāda, par tādu laiku, kas bija kauns par tevis un tavu evaņģēliju. Un tieši kā Jēzus bija restaurēts, Pēters bija restaurēts, un pēc tam bija drosme, un Pēterim bija tāda, tāda brīnišķīga, dedzīga sirdi. Dievs arī dos mums. Vēstulē ebrejiem ir rakstīts, ka Jēzus Kristus nav kauns sauc mums par viņa brāliem. 11. nodaļā rakstīts, ka Dievs nav kauns saukt viņa sakotāju, ka viņš ir viņa dievs. Iedomāties, Dievs nav kauns par mani. Un Dievs teica visiem, kas ir debesīs, tā Andris ir viņa dēls. Nu, es esmu viens no viņa bērniem. Un Dievs arī nosauca tavus vārdus un teica, ka viņi ir mans bērns. Es neesmu kauns teikt, ka es esmu viņa dievs. Dievs nav kauns par mums. Un kādi mēs esam? Nepilnīgi, pilni ar kļūdām. Garīgi bieži nav tik skaisti. Un Dievs teica, ka man nav kauns sauc viņam par, par manu bērnu, un es neesmu kauns, kā teikt, ka es esmu viņa dievs. Kas mēs esam, kā kristieši, teikt, o, es esmu kauns stāstīt un liecināt par Jēzu un par to, ka es esmu Dieva bērns. Tā ir kā ne, neticīgi uzvedās. Un es domāju, ka ja mums ir, ja sāpens liek tāda, tāda attieksme mūsu sirdī, tas, tas, tas liesmas, kas deg puf, uzreiz ārā. Un es teicu, ja mēs gribam skatīties savā dzīvē, un, un kustinātie ogles, lai, lai viņi sāktu riktīgi deg. Tad mums ir jāpārbauda, vai, vai man ir tāds bailības gars, vai es esmu kauns par Jēzu Kristu. Nav nekāds pamats dzīvot bailes vai kauns par Jēzus. Redzēsim to, kā tas īstenībā ir. Tā ir sātana mēlīte. Tas, tas nav priekš manis. Mēs varam atgriezties no tā šodien. Teicu, es vairs neesmu kauns par, je, par Jēzus un viņa evaņģēli. Man nav tās bailības gars. Es iešu Dievu priekšā, es saņemu tā drosme. Lai Dievs dod man tās brīnišķīgas liesmas manas sirdī. Mēs nesen braucam uz ķepenē, un uh, Emīlija nesen salauza viņa kāju, un citas lietas nebija tik brīnišķīgas un bija tāda. Mm, bet pēc tam, kad mēs tur gājām, tās evangelizācijas pasākums, un visi kopā ar atklāsmi un citas draudzes loceklis, mēs tur gājām, stāstiet tie bērni par Jēzus. Wow, tas tik labi jūtas! Kad tu kalpo Dievam ar tādas garīgas dāvanas, ko Viņš tev devis, tu jūti, ka nu, pilnīgs ne perfekts, bet tu jūti, ka tu esi tieši tajā vietā, kas ir domāts priekš tevis. Viss ir pareizi ar pasauli. Un tā ir. Dievs mums ir radījis, lai kalpotu viņam ar mūsu garīgas dāvanas. Vai tu esi dedzīgs šodien? Piecelsim un lūgsim Dievu. Debes Tēvs, mēs lasām šie vārdi, ko Svētais Gārs lika Pāvēlam rakstīt Timotejam. Un tiešām viņi ir de derīgi mums šodien. Man. Un Dievs, mēs esam pateicīgi, ka Tu palīdz mums būt dedzīgs mūsu garīga dzīvē. Un Dievs, mēs atzīstam Tava priekšā, ka bija tas laiks, kad ka var būt bailes no, no mūsu aicinājums, varbūt mums bija bailīgi no citiem cilvēkiem, ko viņi domā par mums. Bailes par to, ka varbūt mēs neesam spējīgi vai cienīgi kalpot, darīt. Bet Dievs, mēs zinām, ka tas nenāk no, no tevis, tas nāk no sātana. Dievs, mēs zinām, ka no tevis nāk drosme, no tevis nāk Dievs tāds sirds, lai kalpotu, un mīlestības un, un savaldības prāts, Dievs. Un mēs esam pateiks, pateicīgi par to. Dievs, mēs lūdzam, lai Tu palīdz mums atdzīvināt tās garīga dzīvē, kas ir mūsos. Dievs, es lūdzu, lai mēs nebūsim kauns par Jēzus Kristus un viņa evaņģēliju, jo tur ir spēku, tur ir mūsu cerība. Dievs Jēzus Kristus ir perfekts un pilnīgs un brīnišķīgs piemērs. Un nav nav ne, neviena lieta, ko būtu būt kauns par viņa, par viņa dzīve un mācības. Dievs mēs atzīstam, ka tas nāk no sātana, tas kauns un, un tā, tāds bailības gars. Dievs mēs to, to griež muguru uz to Dievs un prasa piedošanu, ka tas bija mūsu dzīvē. Un, Un Dievs, mēs lūdzam, lai Tu dod mums jaunu drosmi, lai mēs varam ļoti gaiši degt, lai cilvēki var redzēt Jēzus Kristus mūsu dzīvē, un Dievs, lai mēs varam kalpot tieši tādā vietā un veidā, Dievs, kas ir pēc Tava prātu. Dievs, mēs lūdzam to visu Jēzus Kristus vārtām. Āmen.